بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين أيها الأحبة حياكم الله جميعا على الكتاب والسنة فالشكر له سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بهذا اللقاء لقاء إخواننا السلفيين في هذه المنطقة وفي هذا المركز المبارك مركز الإمام ابن كثير حرسه الله تعالى وجزى الله خيرا أخانا المفضال القائم على هذا المركز الشيخ الفاضل شيخ تميم حفظه الله تعالى وسدده على الحق ndugu zangu tunayo furaha ya kukutana na ndugu zetu masalafi ndani ya markazi hii tukufu Allah ihifadhi na aibarik na awahifadhi wasimamizi wake kiongozwa na ndugu yetu shekhe Tamim na wote ambao kwa namna moja au nyingine wana mchango wote katika kusimama markazi hii tuomba Allah atuunganishe kwa ajili yake na endelee kutupa thabati katika kuisimamia da'wa kwa hali zetu na muda wetu na afya zetu na mali zetu na kwa ilmu zetu ndugu zangu Allah ametukirimu kwa ziara fupi kwa ndugu zetu ndani ya mji huu baada ya kuwa tumepita sehemu nyingi. Ziara yetu ilikuwa kwa munasaba wa msiba katika wilaya ya Muleba Nshamba, lakini ziara yetu ikafungamana na dawa. Tukawatembelea ndugu zetu katika mji ule, tukaja Bukoba kwa Sheikh Abu Rahma, Allah muhifadhi. Vile vile tukaja Katoro, tukaingia Karagwe, e, Rushe kule na kwingineko. Vile vile jana tukaja Murushaka, leo tukapata fursa ya kufika hapa, na nashukuru kuwakuta nyinyi ndugu zetu katika dawa hii. Hili ni jambo ambalo limenifurahisha sana Allah aendelee kuwahifadhi na muhifadhi ndugu yetu Sheikh Tamim katika kuisimamia da'wa hii ndani ya mji huu. Mimi mnanijua sio mgeni kwenu nini ndugu yenu Shafii Mahdi Mustafa Abu Abdurrahman. Niko pale Mwanza, niko Mwanza, lakini nyumbani asili ni Katoro mara ya kwanza tulikutana na shekhe wetu Shekhe Tamim kule Mombasa Kisauni, lakini vile vile tuendelea kuwa pamoja katika kusaidiana kuhakikisha dawa hii inakwenda mbele. tomba Allah aendelee kutupa afya njema na tudumishe katika neema hii ya kuieneza dawa salafia nimeambatana na ndugu yetu Sheikh Akidu, na yeye pia sio mgeni kwenye nini, Sheikh Akidu eh, bin Mahmud Almutabaz, Allah muhifadhi, yeye nyumbani hapo Arusha, kwa hiyo yeye ni mwenyeji eh, kuliko mimi eh, lakini yuko katika mji wa Morogoro anaisimamia dawa alhamdulillah. Vile vile tupo na ndugu zetu hawa, ndugu zetu wanafunzi wetu Eh, eh, ndugu yetu Abu Asma na kijana wenu. Eh, kwa hiyo alhasil, tukasema tu, tu, tuje tuwatembelee ndugu zetu ndani ya muda huu mchache. Ayuha alahibba, tunapokutana ndani ya vipindi kama hivi, hakuna budi tukumbushane, tukumbushane yale ambayo tunaona ni muhimu eh katika da'wa hii yako mengi ya kukumbushana lakini angalau kwa uchache tunagusia gusia kwa, ki, kwa kidogo kidogo yale ambayo tunaona e, tunayahitajia zaidi zaidi hasa hasa vipindi hivi ambavyo kiukweli da'wa salafia inapitia katika vipindi vizito eh, watu wengi wanalegea katika dawa hii wanarudi nyuma eh, misukosuko ni mingi watu wanayumba yumba kwa hiyo kuna haja sana ya kuimarishana na kuthibitishana kwa sababu ya vipindi tunavyovipitia watu wasirudi nyuma katika kuipambania dawa wasirudi nyuma katika kushikamana na haki katika misingi ya dawa yetu hii sisi katika hii da'wa hatuangalii wingi wa watu dawa hii tunaangalia haki fahimtum ikhwan dawa salafia eh, ha, ha, ha, haina misingi ya wingi wingi sio kiupaumbele kwetu sisi sisi ni kufanya dawa ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumwa alikuwa mwenyewe akaanza kufanya dawa akapata mtu eh, akapata mmoja Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akaja akawapata wengine na wengine na wengine lakini watu hakuwapata wengi kwa wakati mmoja lakini pia wako mitume wa Allah tabaraka wa taala walifanya dawa kwa muda mrefu lakini hawakupata watu wengi kupata watu wachache mno fahimtumia ikhwan lakini dawa ilifanya nini ilikwenda na dini ya Allah tabaraka wa taala ilienda Nimeanza na hili kwa sababu wakati mwingine watu wanaweza wakarudisha nyuma kwa sababu ya uwingi. E, mtu akaona ah, sasa hapa watu watano wanne sita, dawa inaendaje hivyo? E, hiki sio sio kigezo. Anasema e, al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake e, katika Masail Kitabi Tauhid katika mlango unaosema man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisabin, atakaye hakiki tauhidi katika nafsi yake, katika maisha yake, akashikamana na tauhidi, akawa mkweli katika tauhidi, ataingia peponi pasina hisabu, katika watu watakaojaliwa kuingia pepo ya Allah tabaraka wa taala pasina kuhesabiwa. baada ya hapo baada ya kuwa ametaja hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi 70000 alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisab katika watu elfu sabini watakaojaliwa kuingia peponi pasina kuhesabiwa anasema fihi masail akataja masala almasalatu eh, alkhamisa ashara thamaratu hadha alilmi matunda ya hii ilmu wa huwa adamu lightirari bilkathra ni kutodanganyika kwa uwingi wa adamu zuhudi fil qilla na kutokimbia ule uchache hata kama utakuwa na haki fahimtum ikhwan dawa ya haki haki haiangalii wingi wala haipimwi kwa wingi ndio maana zimekuja ayati nyingi ndani ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala kila anapozungumzia wingi Allah anauzungumzia kwa, kwa ubaya eh, walakinna akthara nnasi la ya'lamun watu waliokuwa wengi hawana ilmu Allah akauzungumzia wingi wingi kwa ubaya kwamba kwa sifa ambayo siyo nzuri wengi katika watu hawana ilmu lakini Allah pia akasema وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين sio wengi wa katika watu wataamini hata kama utapupia ili waamini utakuwa na pupa ya kuongoza lakini sio wengi watafanya nini ndugu zangu wataamini kwa hiyo katika misingi ya dini yetu alibratu biisabati lhaqi wa in kana ahluhu qilla mazingatio ni kuipatia haki na kuifuata haki hata kama watu wake ni wachache walaisa bilkathra wala sio kwa wingi hata kama wengi hao wako kwenye batil fahimu ikhwani kwa hiyo hili limeanza nalo mara nyingi vituo vya ahlisunna vituo vya dawa salafia vinaanza na watu wakiwa wachache kwa sababu kuitikia haki kunahitaji ushujaa kunahitaji ujasiri, siyo jambo jepesi, kwa sababu kuna watu wengi utawatenga, watakutenga, utanyoshewa vidole, utakutana maneno mbalimbali. Wako marafiki wengine watakuacha kwa sababu ya kuikubali nini? Ya kuikubali haki. Kwa hiyo Imam Muhammad Abdul Wahhab katika kitabu hiki kwenye haya masala kwamba katika mambo tunayojifunza muislamu hatakiwi kudanganyika na wingi wa in tuti' akthara man fil lardi yudhilluka an sabilillah ukiwatii wengi waliomo ardhini watakupoteza wingi ukasema vibaya ama uchache umesemwa kwa sifa nzuri ndani ya Qur'an wa qalilun min ibadi lshakur ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru uchache ukazungumza vizuri lakini pia wa kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biidhnillah ni mara ngapi kundi lenye idadi ya watu wachache limezidi na limeshinda kundi lenye idadi ya watu wengi eh? uchache ukazungumzwa vizuri cha msingi ni kushikamana na haki ndugu zangu na kuitetea haki anasema alimamu shaukani rahimahullahu taala katika kitabu chake fathul qadir anasema wakati anazungumzia kauli yake Allah tabaraka wa taala wa in tuti akthara man fil ardi iwapo utawatii na kuwasikiliza na kuwafuata wengi waliomo ardhini yudhilluka an sabilillah watakupoteza katika njia nani ya Allah tabaraka wa taala anasema al-Imam Shawkani akhbarahu Allah subhanahu Allah anamwelezea mtume wake, anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam biannahu, kwamba yeye idha rama taata akthari man fil ardi adhalluhu, ikiwa atatafuta utiifu na kutiiwa eh, atakapotaka utiifu kwa watu wengi waliomo ardhini watampoteza watampoteza. Kitaka watu wote eh, wakufuate, uwe na jopo la watu wengi, watakutoa katika njia, kwa sababu utakuwa wewe hapo unatafuta wanachama, na dini si chama, kwamba watafuta chama ili kiwe na nguvu. Fahimtum, demokrasia ndiyo inanufaika na wingi ama Uislamu si demokrasia. Uislamu ni dini ya haki, dini ya Allah tabaraka wa taala tunawalingania watu waifuate dini ya Allah wala tuwalinganii watu watufuate sisi kama sisi watu watutetee sisi watupende sisi la na ndio maana kuna watu wengi wa tumewapoteza kwa ajili ya kumdirisha Allah kuna vitu vingi kuna kazi nyingi tulizisimamisha kwa ajili ya kumdirisha nani Allah tabaraka wa taala anasema al-Imam Shawkani rahimahullah taala endelea lianna al-haqqa la yakunu illa biyadi laqalin kwa sababu haki siku zote haiwi isipokuwa kwa mikono ya watu wachache. Watu wachache nakuta anasimamia dini ya Allah tabaraka wataala na na kawaida mambo ya batil yanakuwa na, na watu wengi. Mambo ya batil, ukitangaza jambo lolote la batili hapa eh, utaona namna watu watakavyoitikia. Eh, utaona namna watu watakavyoliunga mkono Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Angalia watu wanavyosimamia mipira, angalia watu wanavyosimamia wasanii kwa aina zao mbalimbali. Ama dawa salafia ni wachache wachache katika wachache ambao wanajua ni nini wanakifanya kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ndugu zangu, uchache sio mazingatio wala wingi sio mazingatio katika dawa hii. Allah anaweza kuinusuru dawa hii kwa mtu mmoja Allah akainusuru dawa kwa watu wawili Allah akaipa nguvu dawa salafia kwa watu wachache wa kweli na Allah anapokuchagua katika hao wachache ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala wallahi ni neema dawa salafia ni neema huwezi ukailinganisha na neema yoyote katika ulimwengu anaendelea anasema لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلين ومنهم الطائفة التي لا تزال على الحق نكتك هاوة وشاشة نكون يمبالو لتأندلي أفواجو حق ولا يضرها نهكون تكين ذور كنهيلو إيه؟ خلاف من يخالفها خلاف يوتي يمتو تكين خالف كنهيلو Menelewa ndugu zangu, hakuna atakayedhuru kundi la haki yule atakayeliacha na asiwe nalo au atakayeacha kulinusuru, kama ilivyothibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo alibra eh, biisabati lhaqi, mazingatio ni kufuata haki na kupatia haki. Fahimtu meikwani? Inaweza ikaja swali sasa, tutamjuaje mtu anayefuata haki kila mmoja anadai kufuata haki ndio umuhimu wa kusoma wallahi we wabillahi watallahi bila kukaa darasani tukasomeshwa dini yetu fahimtum ya tutalaumu bure na siku ya kiyama tutakuja na hoja hizo hazitusaidia na ndio maana katika kipaumbele katika misingi mikubwa ambayo inasisitizwa katika dawa hii ni kusoma ataqarrubu ila Allah بطلب علم نافع kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutafuta ilmu yenye manufaa, hatutopata ladha ya Uislamu huu, ladha ya sunna, ikiwa sunna hatuijui. Fahamu utaipenda siku moja, siku nyingine utaiacha. Siku utaipenda ukiwa kwenye hali fulani, ukipatwa na hali fulani, sunna unaachana nayo. Tuomba Allah atuhifadhi na atulinde. Anasema al-Allama Ibn Baz rahimahullahu taala ikiwa ni nasaha ambazo anazielekeza kwa waislamu wote katika kitabu majmuu fatawa na rasail ibn baz alayhi rahmatullah anasema waliyahdhara kullu muslimin atahadhari kila muislamu an yaghtarra bilaktharin kudanganyika na wingi na hii ndio imekuwa katika misingi ya maikhwani maikhwani ni katika makundi ya bid'a ambayo yana kasi katika nchi zetu hizi na katika makundi yenye kasi kubwa yenye uharibifu katika dini hii ni maikhwani yanakuja kwa hiyo yana misingi yake miongoni mwa misingi ya kundi hili la kiikhwani wana kanuni zao wao wanachokiangalia ni wingi alibratu bilkami la bilkaifi ndo maneno yao mazingatio ni ngapi sio vipi tuko wangapi, wala hawajali tuko vipi. Na ndiyo maana wakiisi dawa salafia, wakiisi dawa hii inawazungumza watu na watu watapungua, wako tayari kuifunga dawa hiyo na kuikataa kwa sababu ya kulinda watu wao. Wanachokiangalia msikiti unajaza, tukihitaji milioni moja twapata wanadhani maendeleo ya Uislamu ni hivyo tu. Lazima tuangalie maendeleo ya Uislamu katika dini yao. Waislamu waliopiga hatua katika dini ni akina nani? Tunawatazama katika upande wa dini kabla ya vitu. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ukiangalia, hata huu huwezi ukaulinganisha na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa msikiti wa kawaida umewezekewa makuti umejengewa makuti baadaye ukajengewa tope lakini ulitoa maswahaba fahimtum ya ikhwan kwa hiyo waislamu waliokuwa wengi wasioelewa dawa nadhani yani kupiga hatua kwa dawa salafia hivyo vitu hivyo vitu vinakuwa ni ziada vinasaidia vikiwepo lakini haviwezi kuzuia dawa kwenda fahimtum na ndio maana sisi angalau waislamu je unatazama waislamu katika dini yao unaangalia katika itikadi zao hawa waislamu tunawatazama katika swala zao tunawatazama katika funga zao nenda katika vituo vya masalafi hayo utayaona kuna tofauti kubwa kabisa unapoingia kwenye msikiti wa kisalafi msikiti wa kisalafi katika vitu utakavikuta utakuta vitu kama hivi meza kiti hapo dalili kwamba kuna darsa zinaendelea lakini mara nyingi ukiingia kwenye misikiti ambayo si ya darasa, hamna alama kubwa ya darasa, simenielewa? Na ndio maana katika eh, mara nyingi tuliwahi kutoa tofauti ya misikiti ya masalafi na misikiti ya mahizbi, simenielewa? Kwa masalafi ukienda muda wote tu unakuta watu watu wapo, utakuta tulabu ilmu hawao fahimtu bwana. Mbea Sheikh bana mbea Sheikh Tamim, hata tukuta wanafunzi wawili hawao tusipokuta wanafunzi waenda likizo tumemkuta shekhe tutawaombea tupe na saa sisi au sisi pia tupeane na tukupe na saa dawa salafia inafanya nini inakwenda misikiti ya mahisbi waislamu na wategeshea kama vile sijui kitu gani fahimu tumeekwana na inabidi unamaliza kusali papi unasimama la sivyo huwapati faimtum na unafanya dawa watu wamekaa miguu inainuka inuka tu kidogo kidogo kidogo kidogo faimtum efana yani hamna ishara ya kusoma dini katika misikiti ya Mazizbi. Ama dawa salafia nakuta tulabu ilmu hapo, watu wanasoma. Fahimu watu wanangaika na vitabu eh, ukimgusa sala kameshikilia ka kitabu kake ka kitabu ka kitabu. Alhamdulillah, tunatakiwa kuwa hivyo. Tuko pamoja eh, kwa hii, ni misingi mikubwa ya dawa salafia, lakini pia naendelea kwenye huu msingi huu wa kuangalia wingi na uchache الإمام ابن باز رحمه الله تعالى asema atahadhari muislamu kughurika na wingi wa watu wayaqul kisha akasema inna nnasa kad saru ila kadha waatadu kadha hakika watu wamepita hapa na wamezoea hivi faana maahum mimi niko nao fainna hadhihi musibatu udhma huu ni msiba mkubwa قد halaka biha aktharu lmadhin, wameangamia kwa mtihani huu wengi waliopita. Walakin, lakini ayuha alaqil, ewe mwenye akili, alaika binnadhari linafsik, wewe itazame nafsi yako, wa muhasabatiha, na ichunguze na ifanyie uchunguzi wa mahesabu nafsi yako, watamasuki bilhaqi نسhikamana na haki wa in tarakahu nnas hata kama watu wataiacha shikamana na haki fahimtum ikhwan hata kama watu watafanya nini wataiacha katika vitu vya msingi katika da'wa hii ni kushikamana na haki na haki inajulikana pindi inapokuwa imejitenga fahimtum ya ikhwan na ndio maana Allah tabaraka wa taala alitenganisha haki na batil kwa kutuma mitume na kwa kuteremsha vitabu. Qur'ani imeitwa Furqani. Kwa nini? Kwa sababu jina hili maana yake Allah alitenganisha kwa Qur'ani baina ya haki na nini na batil. Fahimtu? Qul la yastawi al-khabith eh, wat-tayyib. Sema haliwezi kuwa sawa kile kichafu na nini na kizuri أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض je tuwaweke sawa eh pamoja wale waliomwamini Allah wakatenda mema kama vile waharibifu katika ardhi am naj'alu almuttaqina kalfujjar kwa hiyo ndugu zangu unapoipata haki shikamana nayo haki haipimwi kwa, kwa ulimi kwamba haki itakuwa labda ni kitu fulani utaonja kama sukari kama chumvi la haki inapimwa kwa dalili, haki inapimwa kwa Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo wala watu kutofautiana kwenye haki kusikufanya urudi nyuma kwenye haki. Muombe Allah tabaraka wa taala eh, katika sala zako Allah akuonyeshe haki, lakini fanya sababu hudhuria darasani kidogo kidogo, ipo siku Allah atakutuliza katika haki. Na alhamdulillah mtu ambaye ameruzukiwa usalafi nafsi yake imetulizana lakini usipokuwa katika dawa ya haki utakaa unayumba tuomba Allah tuhifadhi sote ndugu zangu anasema eh, walhadhar mimma naha Allahu anhu wa in fa'alahu an-nas mwenye akili katika watu anatakiwa kuchukua tahadhari na yote aliyoyakataza Allah hata kama watu watayafanya falhaqu ahaqu bilittiba ابن باز رحمه الله تعالى سيما حق إلى حق الزعيم كفواتوا كما قال تعالى كما المسلم الله تبارك وتعالى وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال بعض السلف رحمهم الله ابن باز نسيما ومسلم بعض السلف رحمهم الله تعالى لا تزهد في الحق لقلة السالكين usiiache haki kwa sababu ya uchache wa walioshikamana nao kwa sababu ya uchache wa watu ambao wameshikamana na haki ukaiacha haki kwa sababu ya uchache wao wala taghtarra bilbatil likathrati lhalikin wala usidanganyike na batil kwa sababu ya wingi wa waliopotea kwenye batili hiyo siku zote batili zinakuwa zina nini ina watu wengi Fahimtu maikhwani? Na hivyo ndicho hicho ndicho kinachowahuruma hizbi maikhwani, wakajiona wao wako sawa, wao wana nini wale, simenelewa watu watatu tu wanne tu watano tu. Fahimtu maikhwani? Lengo si watano kwa ishirini wala kumi kwa mia moja, lengo ni haki. Ikiwa kweli nini eh, hawa ni wengi wamepatia haki, tutafuata wao, tunafuata haki. Hawa ni wachache, wamepata batil eh, tutawaacha hawa ni wachache, wamefuata haki, tutakuwa nao. Kwa cha msingi eh, uchache eh, eh, uwingi wala uchache si hoja katika dini. Kinachoangaliwa ni kufuata nini? Kufuata haki. Ndugu zangu, anasema al-Imamu al-Albani rahimahullahu ta'ala eh, katika <clears throat> anasema falmuminu لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى ولا يضره كثرة المخالفين مؤمني هو haogopi wala hauzuniki wala hauzuniki hawazi ule uchache wa waliofuata haki e, katika njia ya uongofu wala hadhuriki uwingi wa waliokhalifu haki fahimu tumia ikhwani jambo la msingi ni kuijua haki Aarif alhaqa taarifu ahla. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanawafanya watu waiache haki ni kuangalia kwamba wingi na uchache. Fahimu tumeekwana. Anasema Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan, Allah muhifadhi, fal'ibratu laysat bilkathra, mazingatio si kwa wingi, alibratu bisawabi wa isabati alhaqi, mazingatio ni, ni usawa نكبتي حقي نعم إذا كانت الكثرة على صواب فهذا طيب Sheikh Fauzani Allah mfadhili anasema ndio ikiwa wingi uko katika usawa watu wengi wako kwenye usawa hilo ni nzuri walakin sunnatu Allah azza wa jalla walakin sunnatu Allah jalla wa ala anna al-kathrata takunu ala al-batil lakini sunna ya Allah tabaraka wa taala mara nyingi ni kwamba wingi unakuwa kwenye batil wama aktharu nnasi walau harasta bimuminin wa in tuti akthara man fil ard yudhilluka an sabilillah ndugu zangu hilo ni jambo la kwanza ambalo limependelea nianze nalo katika misingi ambayo tunatakiwa kushikamana nayo na kuiwisha na kuendelea kulifahamu hilo kwamba dawa salafia eh, dawa salafia eh, katika misingi yake ni kupatia haki na kutoghulika na nini ya ikhwan na kutoghulika na wingi wa watu wingi ukiwa kwenye haki alhamdulillah ukiwa kwenye batil tunauacha wala hatuogopi kwamba ah watu tutawagawa tutafanyaje amna fahimu ya ikhwan eh, wewe ni kuwaunga watu kwenye haki na watu waijue haki washikamane nayo hilo ndio jambo la msingi tuomba allah atuhifadhi na atuthibitishe kwenye hilo jambo lingine katika mambo ambayo napendelea ni yakumbushe katika dakika hizi, katika misingi ya da'wa salafia, katika misingi ya da'wa hii ni ni <clears throat> athabatu ala dini, kuthibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kuthibiti katika sunna wa adamu talawun, na kutobadilika badilika. Mwana sunna siku zote yuko vile vile itikadi yake ndo hiyo hiyo akida yake ndo hiyo hiyo mwana mwanasunna na kuwa anaeleweka mwazi amenyooka fahimtumekwani huhitajii kufanya kazi kubwa kumjua mwanasunna siku zote kwa hivyo ananyooka mbele ya rafiki yake ananyoka mbele ya ndugu yake ananyoka mbele ya mwalimu wake ananyoka mbele ya mwanafunzi wake ananyoka mbele ya mwanafunzi mwenzake huyo ndio mwanasunna anasema shekhe wetu shekh Khalid Al-Dhafiri Allah mhifadhi katika risala yake Sulwanu Salafi inna min a'zam simati ahli sunnati wal jamaa hakika miongoni mwa alama kubwa za ahli sunna wal jamaa athabatu ala din kuthibiti katika dini ya Allah kusimama imara katika dini ya Allah wa adamu talawun na kutobadilika badilika bihasabi lahwa kwa, kwa kuendana na matamanio wal masalih na maslahi ya watu wal uqul na akili za watu fahamtum ukiwa kwenye maslahi haya unabadilika ukiwa kwenye maslahi yale unabadilika la ni kudhibiti na hili limekuwa likitusumbua sana masalafi fahimtum ya ikhwan kudhibiti katika dini ya Allah tabaraka wa taala kwa nini liannahum yuqimuna dinahum wa i'tiqadahum ala kitabillah kwa sababu wanasimamisha dini yao na itikadi yao juu ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi salih juu ya ufahamu wa wema waliotangulia kwa hiyo miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa ni kuthibiti katika dini ya Allah, na ndio maana Allah ametutaka tuthibiti katika njia iliyonyooka ndani ya sala zetu katika suratul Fatiha kila sala tunamuomba Allah ihdina sirata almustaqim, ewe Allah tuongoze katika njia iliyofanya nini, iliyonyooka. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa athibiti awe na subira katika dini ya Allah, awe na subira katika mtihani na misukosuko anayopitia. Lazima atapewa mitihani, lazima atajaribiwa. Allah atampa mitihani muislamu huyu. Fahimu sio ikhwani? Kwa hiyo atakiwa awe na subira, awe mvumilivu. Au ukishikamana na dini hii na dawa salafia, usidhani utalala usingizi mzuri. Kuna wakati utakosa usingizi kwa ajili ya dawa. Fahimu sio? Kwa ajili ya usalafi, kwa ajili ya mwanasunna na ndani ya kitabu hiki eh, kuna mlango mzima kabisa eh, ameuweka shekhe huyu akasema kat, eh, katika mambo ambayo eh, ambayo muislamu anatakiwa yajue kwamba lazima atapewa mitihani katika imani yake, atapewa mitihani katika dini yake. Kwa hiyo muislamu anatakiwa afahamu hivyo, mitihani lazima ije. Fahimtum, utapewa mitihani kwa sababu ya dini yako. Kwa hiyo kuwa na subra thibiti, usiumbe kwa sababu kheri zote lazima upitie mitihani. Kufanikiwa lazima upitie mitihani. Ukiona mtu kafanikiwa, simenelewa. ukimwona mtu amekuwa mwalimu mpaka amefika hapo, kuna mambo ameyapitia mengi mpaka amekuwa nani, mwalimu. Ukimwona tajiri mpaka kafika hapo kwenye huo utajiri, basi amefanya kazi kubwa, kuna mambo mengi ameyapitia mpaka amekuwa tajiri. Ukimwona pia shekhe amefikia hapo, pia kuna hatua, kuna mambo mengi ameyapitia. Tena yeye bado anaendelea, kwa sababu dawa pia ina mitihani mingi, ndugu zangu. Kwa hiyo basi, jambo la msingi ni kwamba mitihani lazima ije. Alibtilau sunnatun min Allah, ibtila ni sunna kutoka kwa Allah kwenda kwa waja wake. Lazima Allah atawapa mitihani waja wake. Allah ameweka alama za kuwadhihirisha waja wake wa kweli akaweka alama za kuwatambua waja wake ni wapi wa kweli ni wapi waongo akaweka mitihani jaala alamat yu'rafu biha as fi ta'ati min al-kadhib aweka alama ambazo kwa alama hizo watajulikana wa kweli katika kumtii Allah na waongo ili atakayesubiri akavumilia Allah atamnyanyua kupitia mitihani ile lakini lazima watu watapewa mitihani simenielewa usidhani kwamba wewe utapata usalafi hakuna katika vitu vyenye thamani kwenye maisha yako ni dawa salafia vitu vyote vya thamani lazima viangaikie sasa sikwambii dini yako lazima utajaribiwa kuna watu wakijaribiwa na yumba wanaacha dini ya Allah tabaraka wa taala Allah anasema am hasibtum an tadkhulu janna hivi mwadhania mtaingia peponi walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum haliyakuwa hayaja kupateni mfano wa yale yaliwapata wale waliokuwa kabla yenu masatuhumul basa yaliwapata wao mkabili anasema eh hivi mnadhani mtaingia peponi kabla an قبل أسمى قبل أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا قبل hamjapewa mitihani na miskusuko mkajaribiwa kama ilivyokuwa kwa wale waliokuwa kabla yenu Kwa hiyo ndugu zangu, mitihani lazima iwepo, na eh, unaweza ukatainiwa kwa maradhi. Tangu umekuwa salaf, umekuwa mtu wa sunna, unaumwa, maradhi hayaishi kwako wewe. Unaweza ukatainiwa kwa uchumi, fahamtumeefan tangu ulivyoikubali dawa, uchumi unayumba, mambo yaeleweki, kwa kupitia dawa. Je, utaacha utaacha kusimamia dawa kwa ile nafasi ulionayo? lakini pia Allah anaweza akakupa mtihani kupitia watu watu wakakusema wakakutenga wakafanyaje Allah anaweza akakupa mtihani kupitia familia kavurugika kwa sababu ya dini sababu ya sunna mwanamke atakijuba wewe unataka juba aya eleweki vurugu kumwacha unaogopa kuendelea naye pia unapata shida kwa sababu ya dini tuwe na subra eh, tufahamu ya kwamba hiyo mitihani lazima tuipitie tusiwe kama wale ambao Allah amewasema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin katika watu wapo wanaomwabudu Allah kwa mashaka mashaka, kwa wasiwasi. Fahimu tumekwa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, miongoni mwa watu wapo watu ambao humwabudu Allah kimashaka mashaka, kimcha ncha, hawatulii, hawanyooki wanamwabudu Allah tabaraka wa taala kwa wasiwasi ala shakki eh kwa nini kwa sababu iwao hawajanyooka kisha Allah anasema eh in asabahu khair itma'anna bihi inapompata kheri anatulizana wa in asabathu fitna anapopatwa na mtihani inqalaba ala wajhi anabadilika kwa hiyo tusiwe kama watu hao ambao wakiwa kwenye hali nzuri wanakuwa ni watu wa sunna wazuri wakiyumbayumba sunna wanaweka pembeni wanahangaikia mengine simenielewa ikwani eh, tuwe watu wa sunna katika hali zote simenielewa kwenye hali zote inatokea hali mathala inatokea mtihani kwa sababu hizi hatuwezi kuzikimbia mkisikia bwana msikiti umefungwa eh mnaitwa kituoni wetu wengine nakula huku na kule na kule na kule, anamwacha shehe na watu wawili au mmoja wanapambana. Siku mkishatulizana, amemalizana bali darasa merudi, mtu anarudi huyo mdogo mdogo. Fa in asabahu khair, anapokuwa kwenye kheri itmaanna bihi, anatulizana. Wa in asabatuhu fitna, inapompata mtihani sasa, inqalaba ala wajhi, anafanya nini? Anaondoka wako watu wanaingia kwenye sunna wanataka sunna wahudumie hawezi kuwa, kutoka kwenye batil yeye madamu pana maslahi yake waminhum man yalmizuka fi sadaqat kuna watu wanakutia kasoro na aibu katika sadaqa in, fa in utu minha rabu wakipewa katika sadaqa wanaridhia wa lam yu'tau minha idahum yaskhatun wasipopewa wanakasirika fahamu kwa hiyo unaweza kuta mtu amekuja ameweka jambo lake fanyaje, anaamua kwa sunna. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanawahusia ndugu zangu masalafi eh, ambao wanatuhusia mashehe zetu mara kwa mara kuthibiti katika sunna, mitihani, kila utakapopiga hatua kwenye dini yako ndipo utakapopewa mitihani simenelewa mtume sallallahu alaihi wasallam asema ashaddu nnasi balaa watu wenye misukosuko mikubwa kuliko wote alambiya ni mitume wa allah tabaraka wa taala thumma lamthal falamthal kisha mfano wao mfano wao huwezi kupita njia aliyopita mtume saa salam lazima utakumbana na misukosuko ambayo walikumbana nao wale waliotangulia kwa hiyo sunna lazima tutakutana na hayo katika mitihani ni huo uchache kuonekana uchache, kuonekana utaonekana ghuraba mgeni, simenelewa. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi, tuthibiti katika sunna, tuthibiti katika haki, tusirudi nyuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema eh, man yaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, watakaoishi katika nyinyi baada yangu wataona tofauti nyingi Leo kuna yani tofauti nyingi. Eh, zamani ilikuwa lakini sasa hivi unaona hata kwenye sunna kuna watu wanadai sunna lakini eh, hawa unapimaje ni kuijua sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiishua sunna ishike kwa menogego, adhu alaiha bin nawajib. Hili ni jambo la pili la watu kushikamana na kuthibiti katika sunna. Hiyo ni msingi mkubwa. Jambo la mwisho ambalo namaliza nalo katika misingi ya da'wa salafia ni kusoma. Nimeligusia na nalirudia, kusoma Uislamu wetu, kusoma sunna, tofauti ya watu wa sunna masalafi na wanaodai sunna mahizbi ni ilmu katika misingi inayotofautisha ni nini ilmu eh, elimu bana si kazi ndogo kusoma hasikudanganya mtu kusoma ni kazi kubwa eh, katika kazi nzito duniani ni kusoma simenelewa kazi nzito nini duniani ni kusoma na ndiyo maana Ibnul Qayyim rahimahullahu taala katika kitabu chake kama sijasahau, Miftahu Dari Saada au e, eh, Alhadi au kingine, lakini ametofautisha tofauti ya elimu, ubora wa elimu na mali karibia tofauti tisini na kuendelea, aliposema mali na elimu, kipi bora, kipi kiko juu, kipo katika tofauti aliyosema kwamba eh, akataja yale maneno aliyosema ameyataja pia al-Irbiri katika kitabu chake anasema khafifu lhamli yujadu haithu kunta eh? ilmu ni, ni anasema wa kanzu la takhafu alayhi lifta khafifu lhamli yujadu haithu kunta ina maana ilmu ni hazina ni kitu chenye thamani la takhafu alayhi lifta huogopi mwizi simeelewa tofauti ya elimu na mali mwenye elimu haogopi mwizi kumwibia shawahi kuona mtu anaogopa aibiwe elimu yake ah, ah. fahimtu ama mali lazima wake walinzi na udhibiti na ndio akasema alilmu yahrisuka wa anta tahrisu lmali ilmu inakulinda ama wewe unatakiwa ilinde mali yako ndo tofauti ya ilmu na nini na mali simenelewa lakini pia katika tofauti ya ilmu na mali alilmu khafifu lhamli elimu ni nyepesi ni kitu chenye thamani lakini chepesi kukibeba na ndio maana unakuta kila kitu chenye thamani nakuta sio kikubwa kidogo ndio maana madhahabu yakawa yana thamani yakiwekwa hapa anayajua ni wachache kwa sababu gani ni vitu vidogo lakini vina thamani sasa ilmu ndio hivyo na ndio maana hutomkuta mtu ameinama mgongo kwa sababu elimu ni nyingi lakini ukiwa na mali, ukiwa mathalan una nyumba kumi eh, hizo nyumba huwezi kuzibeba ukatembea nazo Fahimtu? Wakati mwingine hata hela huwezi kutembea nazo, zinafika tua zinakuwa nzito, inabidi uziweke huko zihifadhike. Kwa sababu gani? Ilmu ina thamani, na ndio maana wema waliotangulia walitambua thamani ya ilmu, walipoteza vitu vingi mpaka umri kwa ajili ya ilmu. watu walikuwa wakitembea masafa mengi kwa ajili ya kutafuta ilmu watu wanashinda njaa kwa ajili ya kutafuta ilmu watu wanafilisika kwa ajili ya kutafuta ilmu khafifu lhamli yujadu haithu kunta lakini eh, ilm, mali allah humpa anayempenda na siyempenda lakini ilmu yenye manfaa allah hampi isipokuwa anayempenda ukiona mtu ana ilmu ya kisheria alafu ni mwovu basi huyu hajapewa ilmu yenye manfaa yenye kumsaidia ilmu yenye manfaa inaambatana na matendo mema kwa hiyo ndugu zangu elimu hii dini hii tutailinda kwa kuisoma kwani dini imetufikia vipi sisi dini ilitufikiaje masahaba walikaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakasoma wakatufikishia dini wakawafikishia waliokuja baada yao baada yao kwa hiyo tusome na hii ndio tofauti ya misikiti ya watu wa sunna na misikiti ya mahizbi na watu wa bidaa nakuta watu wanasoma baba wanasoma akina mama wanasoma watoto wanasoma ilmu kwa hiyo jambo la msingi tushikamane na ilmu lakini kwenye ilmu hiyo pia kwenye ilmu pia lazima tuangalie ni wapi tunachukua ilmu elimu ya dini si kama elimu nyinginezo simenielewa eh elimu ya dini unatakiwa kuichukua mahala sahihi mahala pasawa Siku hizi kuna watu ambao ukisoma kwao utaathirika na watakupoteza. Elimu inachukuliwa kwa watu walionyooka, kwa sababu elimu yako ndo dini yako na dini yako ndo maisha yako. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala anasema inna hadha lilma dinun fandhuru amman taakhudhuna dinakum. Kwa hiyo pia, lakini pia kuwa na subra kwenye kusoma, subra kusoma, simenelewa Ukitaka kulijua hilo, hebu jaribu kusoma funua msahafu, ukae usome mwenyewe na uweke nia, leo nitasoma karatasi kumi, uje uangalie kama utazisoma. Ukianza tu aya mbili unaanza kusinzia, simeelewa. Sasa unaanza kufikiria hawa ambao wameisoma hata mpaka msahafu wote au juzu nzima wamehifadhi, wanafanyaje? Elimu si kazi ndogo, simeelewa. Lakini pia usiwe na uharaka, ufuate mielekezo ya mwalimu, utaenda. Cha msingi ni kusoma uwe katika maisha ya kusoma simenelewa eh masalafi tuishi katika maisha ya kusoma tofo marizbi wao wanatembea na na, na, na, na makabrasha vitu hivi lakini salafu usikose ka kitabu kako kadogo hata kama ni kadogo nasomeshwa nakwenda ka kitabu kako na alhamdulillah vitabu vinapatikana kwamba mimi najua mda fulani ni mda wangu wa darasa kitabu changu nazunguka nacho simenelewa alhamdulillah tuishe mazingira haya ya ilmu watu waone tofauti kwamba kuna tofauti ya ilmu na kuna tofauti hii fahamu tumekuwa vituo vya kisalafi vinajipambanua kwa misingi yake ya da'wa salafia misingi ya sunna na ndio maana ansari sunna na maikhwani kwa ujumla hii sunna iliwashinda kwa sababu hawakuifuata kwa misingi yake simeelewa mtu akaambia naona nyinyi ndio hii sunna wapi hapa mkwenda tukagileta bantu hapa basi tukateweeyita kyokka ko omubaza kwemesa olina ogireesire okagireeta naki ne terekita naki haya kwema ogireesire gye sunna waifa zinga ejuzu zinga oshanga nejuzi ibiri talinazo tumeneelewa kwema sunna ogigire nayiwa nkwenda tumeneelewa washumire kitabo kyokka kyona ekyesunna tumeneelewa mugoni ali mu harakati Eh, afya eh, watu tusomeshe watoto sawa simeelewa watoto hawa wakuwasomesha na katika vitu ambavyo watu waliletewa kama kamali ni hizi islamiki zimekuja kama kamali watu wanalingia wajua wamenufaika nini simeelewa mtu amefikisika kuweka hela mtu ajui ni kitu gani nini huko hela macho mawili macho matatu lakini kiukweli vitu hivi harakati ni wewe harakati kutu wengine wanazunguka na makabrasha makabrasha na wewe na makabrasha makabrasha makabrasha makabrasha hakuna hata hadithi moja unaijua isipokuwa tu unajua mahakama zote Tanzania kwa sababu wewe unafuatilia migogoro yote wa waislamu Simeelewa? Ukienda huku kila halmashauri yote unajulikana tu. Sawa, unafikiri kuna faida gani? Ukifa unakufa tu kama wengine tu, hata kama ulikuwa unajulikana. Huwezi kuzikwa kwenye mahakamani, utazikwa kwingine, lakini dini yako waijua. Kwa hiyo ndugu zangu, tofauti yetu na mahizbi, tuko kwenye misingi ya dini yetu. Mimi nimependelea ndani ya huu muda mchache e, nikumbushe hayo mambo matatu. Jambo la kwanza e, eh, kutoghulika na wingi, cha msingi ni kufuata haki, na haki inapimwa kwa kukupatia Qur'ani na Sunna. Hilo ndio la msingi. Jambo la pili nimekumbusha swala zima la kuthibiti katika haki na kutoyumbayumba kwa sababu ya mitihani mbalimbali. Hiyo mitihani lazima tukutane nayo, tuthibiti katika haki na tusiyume, na njia ya kuthibiti ni kumwomba Allah tabaraka wataala na kusubiana na ilmu na kulazimiana na ilmu na kusubiana na mashekhe wa kisalafi. Hilo litatusaidia na kusubiana na maulamaa wa kisalafi kwa ujumla. Jambo la tatu ni kushikamana msingi wa ilmu. Miongoni mwa malengo makubwa ya vituo kama hivi ni kusomesha. Ni makosa kufikiria kwamba kazi ya msikiti ni kuswali na kuondoka. Hapana, msikiti una kazi nyingi. Miongoni mwa kazi zake kubwa ni kuwasomesha Waislamu dini yao. Simeelewa. Kwa hiyo tunufaike na mashehe zetu, tunufaike na vitendo vyetu katika kusoma. Nimechukua muda kidogo, lakini naomba niishie hapo. E, nimwachie fursa hii kidogo shekhe e, Akidu aje akamilishe na yeye yale atakayokuwa nayo e, naomba Allah tabaraka taala aendelee kutuhifadhi na aendelee kutuweka pamoja na atujalie upendo baina yetu na atuepushe na fitani ma dhahara minha wa mabatan subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik